السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Katika darsa letu lililotangulia tulisoma mfano ya tasnifu nnas, amthilatun litasnifi nnas tukawa tumeyasoma alqadariya alkhawarij tukawa tumeishia hapo katika kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعد تراقيه و يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والحديث أيضا هو في البخاري في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى na lafzi iliyokuja عطني لفظ مسلم وغيره عن يسير بن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخوارج فقال سمعت وأشار بيدي نحو المشرق tukasema nahwa al-mashriq ni kwa maana ya maeneo ya al-Iraq wa mawaraa Iraq Sham na ungineko Na katika tarehe iliyokuja baada ya kumsisa sallam maeneo hayo ya Harawra na mfano wake akina wote walitoka katika miji hiyo. Leo ni al-karim tasoma aqwalu salaf al maneno ya masalaf katika makundi maneno ya masalaf katika nini katika makundi na nukta hii ni nukta ya msingi sana ukilinganisha na hali yetu ya sasa kwa sababu kama tulivyokisha eleza huko nyuma kwamba upatikanaji wa makundi ni lazima uwepo kwa sababu mtume alishaelezea yaani kuna watu huwa hawapendi kusikia kitu kinaitwa makundi lakini ukiwa upendi kusikia kitu kinachoitwa makundi maana yake unapinga ile zile akwali na zile hadithi zilizokuja kuyataja makundi miongoni mwao ni hadithi ya tarakati al-yahudi wa tarakati nasara wa hadhi hadhihi au katika lafzi tasariku ummati على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة إلى من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم اصحابي ثم مثبتي شهيد بمبا ما كوني يتكوير نقول في آيات ولا تكونوا كالذين تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هايا يعني ما كوني ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza kama jinsi ambavyo alivyoeleza Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. <clears throat> Sasa salafu na salih na wao walikuwa na aqwal dhidi ya haya makundi katika zama zao. Leo tunataja makundi ya tatu, lakini katika zama za masala tangu miaka elfu moja moja na mia mbili miaka mia mbili na hamsini na mia mbili ishirini miaka mia na tisini kulikuwa na makundi hijiria na wakawa wana maneno ambayo yalikuhusiana haya makundi na hasatan katika upande wa tahdhir na kuwatamabaisha watu kuto kujiunga na makundi hayo na kuyafahamu maila dhalik قال رحمه الله تعالى امتدادا لهذا المعصور na kwa kuendelea na hizi athari ambazo zilizopokelewa na baadhi ya salafu na salih na haya maelezo ambayo tumeanza kueleza huko nyuma jat aqwalu salaf ndani yake tukiwa tunaendelea utakuta kwamba zimekuja aqwali za maneno ya baadhi ya masala afaaluhum na matendo yao fi hadha albab katika huu mlango wa tasnif wadhiha walizao ziko wazi fahum yuthbituna hadhihi bifiraqi wao salafu na saleh wanayathibitisha haya makundi kwamba yapo yani kundi likitokea katika zama zao walikuwa walithibitisha kama hili ni kundi tofauti na leo tabii ni kundi mathalan eh lakini wao hawataki kuitwa kama kundi Mela. na ukija ukaangalia uhalisia ni kweli kundi limezuka halina hata karne moja yani miaka mia moja tangu lilipozuka eh halina lakini utakuta wanapinga kabisa wao kuitwa kama kundi ambalo lililoanzishwa na Muhammad al Kandahali wazi eh? sasa sawa na sal walituna hadi bila walikuwa wanayathibitisha kama kundi fulani ni kundi wayansibunaha ila bid'atiha kisha wanalinasibisha kwenye hiyo bid'a yake bila kuanza kuleta kona kona kwamba kundi hili ni kundi ambalo linajinasibisha na bid'a fulani allati kharajat biha mujibil kitabi wa sunna bidhaa ambayo wametoka kwa sababu ya hiyo bidhaa kwenye yale yanayowajibika kutekelezwa na kitabu na sunna wakaenda kinyume chake tunasema kundi hili ni kundi la wanarifa biha min ahadi nas kisha makundi huwa yanakuja kutoka mbali wawe akawa tabiri wamekuja kutoka kwa Pakistani India sasa yule ambaye katika watu wetu sisi mtu mmoja mmoja au makundi watakaojulikana na alama hizo za kundi hilo watajulikana na alama za kundi hilo na sabuhu ilaiha sawa eh? wana wanasibisha hao watu kwenye kundi hilo mtakionekana na alama za kiikhwani anaitwa ikhwani Zikionekana na alama za kihawarij anaitwa khariji. Zikionekana na alama za tablighi anaitwa tablighi. Hawakuwa na tabia ya kwepa kwamba unajua sisi sote ni Waislamu la. Haikatazi mtu kuwa Muislamu. Haikatazi mtu kuwa Muislamu. Ni kweli lakini Uislamu ambao unaotakikana ni ule makana alaihi nabii sallallahu alaihi wasallam ni Uislamu ambao aliokuwa nao Mtume alayhi salatu wassalam na nani na masahaba wake. Kama vile alimuuliza Abdul Qadir al-Ahdal katika moja ya sauti ambayo ilikuwa katika imani, waambiwa kuhusiana masala ya manhaji salafi na watu wanaotoa watu katika manhaji salafi, vipi watu hawa? Akasema kila Muislamu ni salafi, na ambaye anayekutoa wewe Muislamu katika salafia sasa manake amekutoa katika Uislamu. Haya maneno sio sahihi. Haya, mtu anaweza ukatoka katika salafia lakini ukabaki katika Uislamu. Na hata Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa, umma aliyokusudia ni umma tulijaba, ni umma wa Uislamu ambao tayari wamekubali Uislamu, wamekubali dawa ya Mtume صلى الله عليه وسلم na wakawa wanatamka la ilaha illa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam akathibitisha kulluha finnar illa wahida wote motoni sikuwa ah kuni moja sintaina sabiin wote wote finnar yasahkuna nara kwa yale ambayo waliyafanya katika mukhalafati bid'a mfano wake tukhalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa na kwamba katika bid'a kuna bid'a kufuria bid'a ambayo sio rai kufuria sio za kafiri sasa ukisema kama mtu anayesema kama wewe sio salafi, maana haujinasilishi na yale eh, yeye wanatangulia sio Uislamu, kalamu hadha batil. Haya si maneno ya sawasawa ni maneno ambayo anatakiwa yatanabahishwe na watu wayafahamu kama si maneno ya sawa Tunaposema wewe hufati manhaji ya wema waliotangulia, hufati manhaji ya wema waliotangulia, kwa maana unazua eh, kwa maana unazidisha maana unapunguza na hili halilazimu kwamba anayezidisha anayepunguza basi atakuwa ametoka katika katika Uislamu hala wa kullu wa kullu hadha manqulun anhu na yote haya ambayo tunayasema yamenukuliwa kutoka kwao yamenukuliwa kutoka kwao yani kutoka kwa hawa salafu wa ومثبت fi دواوين sunna kadhalika pia imethibitishwa ndani ya vitabu vya sunna eh vitabu vya sunna la yakfa ala ahli ilmi haifichikani kwa wanawachuoni walau kataba almaru fi dhalika mujalladan kabira hata kama mtu ataandika katika mambo hayo mjeledi mkubwa lama hapa bibadhi dhalik hawezi kuya kusanya baadhi yani kuyakusanya na kuyamaliza baadhi ya haya yaliyoandikwa katika vitabu vya wanaochuoni وكتب السير والتراجم والمؤلفات الموصوفة بالسنة فيها شيء كثير من هذا الباب الشيخ رحمه الله anasema وكتب السير na vitabu vya historia ya mtume sallallahu alayhi wasallam eh, tarehe yani wa tarajumi na vitabu vya tarjama vitabu vya tarjama na tarjama maana yake ni vile vitabu vilivyokuwa vinaelezea hali za aimatul huda eh kuanzia kuzaliwa kwao kusoma kwao dawa zao na mpaka kufa kwao kuonyesha mtu hali yake ilikuwa vipi mwanzoni katikati mpaka alipokufa inawezekana mtu alikuwa katika jada alikuwa ni imam zikatun lakini mwishoni wa maisha yake akaingia katika bid'atul khawarij eh bid'atul nasiria bid'atul qadariyya eh bid'atul jahamiyya aimmatul huda wanamueleza hali yake kisha wanaeleza lile alilofanya katika makosa kama alikosea katika akida anaeleza huyo alikosea katika nini katika akida kama alijiunga akawa mwishoni alikuja akawa amewasiliana na akida ya makhawari kama huyo aligo alitoa bil lilkhawarij yani alisifiwa au alijeruhiwa kwa sifa ya alkhuruj ya kutoka kwenye taa ya viongozi au aliingia katika shida ya kuwatukana masahaba mmoja katika masahaba alikuwa anamsema vibaya sababu katika haya alikuwa anatokana kulingana na maeneo ya watu mathalan wana wachuoni baadhi waliokuwa wakiishi Sham eh? Nanyi mnafahamu kwamba vita uh, fitna ile baina ya Ali na Abi Talib sawa na Muawiya bin Abi Sufyan. Ansar Muawiya walikuwa Sham. Wazi? Kwa wale wanaochuna ambao waliotarara wakawa wamesoma huko na kufanya kazi huko, wengi baadhi yao waliingia katika fitna ya nasilia ya kumtaja Ali kwa ubaya na wale ambao waliokuwa katika miji ya Kufa na Basra baadhi yao waliingia katika fitna ya nini ya khawarij ya kutoka chini ya taa ya viongozi na baadhi yao wameuawa katika zama tofauti tofauti za za makhalifa baada ya kufa kipindi cha Abdullah eh, eh, ibn Zubair eh, katika kipindi cha Ali na Abi na wengine katika zama tofauti tofauti kwa pamoja na uh, jadia aliyokuwa nayo sika yake aliyokuwa nayo juhudi yake aliyokuwa nayo imamu eh, katika masala hata ya hadithi masala kadhalika imam masala tashihi masala tabiif kadhalika imam katika masala ya jafu katika hadithi imam katika masala ya ahkam fiqhia kadhalika lakini pale ilipokuwa ndani ya hali yake kumetokea tatizo alikuja aima wakafafanua na kubainisha makosa yake na hii ndio kuonyesha kwamba katika hii dini hakuna mtu masuu ukihisi kwamba mimi ndio tayari nimeshafika na nimeshaokoka la umefika katika daraja ambayo ni daraja tofauti na hii unaweza ukakosolewa ukaona kwamba ah, ah, nimeonewa lakini hii dini kila mmoja akaya akijua kwamba siku atakapokosea anatakiwa atoe nafasi watu wamkosoe watu wamdadi watu ambainishe na amwombe Allah subhanahu wa ta'ala kutaraja na kutanazali yale makosa ambayo aliyo aliyokosea elewana eh? ndio akasema la eh, taraji wataraji taraji ndo vitabu hivi ambavyo vinaelezea hali za aima eh? almausufa bisunna almuallafat mawsufa bisunna na vitabu vinavyosifika kwa sunna yani ya sunna katika baadhi ya ya vitabu yutlaqu iradu bihi kutubu al-aqaid vitabu vya aqida sawa sharh sunna lil-imam al-barbahari imam al-lalakai sunna al-imam ahmad sunna imam abdullah ibn ahmad au ajuri na vitabu vingine vingi ambavyo vinaelezea as-sunna kalimatu sunna ambayo ndani yake utakuta ndani yake kuna nini kuna aqida wazi na mfano na mfano haya <clears throat> nasema walmuallafat mawsufa bisunna fiha shay'un kathiru min hadha al-bab vitabu vingi ambavyo vinaelezea masala ya aqida eh utakuta sana vimesifika na mambo haya mambo ya radi mambo ya rudud sawa mambo ya jarh mambo ya taadil kutokana na yale ambayo yaliyopatikana kwa mtu fulani qala ala sabili lmithali la alhasr sasa katika mfano tu sio kufunga kabisa sio kufunga kabisa kama kile nilichokisema hichi ndicho ambacho hakuna kinachotoka na wala hakuna kitakachoingia eh fi sahihi muslim عن يحيى بن يعمر قال يحيى رحمه الله كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهل kwamba mtu wa mwanzo kabisa kuleta kauli ya kupinga kadari ni bwana mmoja alikuwa anaitwa Muhammad al wafihi akaeleza kile kisa kwa ufupi annahu laqiya ibn Umar eh huyo bwana alikuwa katika zama za za masahaba angalia zama za mali sana laqiya ibn umar wazi akala la akamwambia kana ibn umar yani abdullah ibn umar ibn khattab صح akamwambia abdullah ibn umar innahu qad zara unasun min qibalina yaqra'una alqur'ana wa yata'allamuna al-ilm وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن أني بريء منهم وأنهم براء <coughs> واضح يا جماعة alisema mwambia Ibn Umar hakika imedhihiri wameonekana kwetu sisi watu min qibalina kutoka huko kwetu unasun wao watu hawa yakrauna alqur'ana wanasoma qur'ani wataallamuna alilma na wanajifunza elimu hii ya dini wa dhakara mishani shakataja katika mambo ambayo waliokuwa nayo ha wa annahum yazumuna an la qadar lakini wanadai kwamba hakuna qadar kuna kitu kinachoitwa qadar wa anna al-amra unufun yani mustaqbal lan yasbiq bihi qadar kama mambo yamezuka tu hayakutanguliwa na nini na kadari yani Allah hakuyakadiria haya yanayoendelea bali kila linalotokea limezuka na Allah alikuwa halijui Allah alikuwa halijui inma ya'lamuhu baada ukunihi lakini Allah anayajua haya baada ya kutokea kwake kwamba Allah anakuwa hayajui yanayotokea la ilaha illa Allah ta'ala sawa maneno haya ni maneno ambayo yaliyokuwa yanaashiria hilo faqala ibn umar ibn umar akamwambia faida laqita ulai ukikutana hawa watu faqbiruhum anni bari'un minhum ha waambie kwamba mimi niko mbali na wao wa annahum bura'u minni na wao wako mbali na mimi sasa sahabi jalil hakukaa mbali yani hakuanza kukaa kimya baada ya kuwaona tu kwamba ni watu wanakali maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala ayati mbalimbali zinazokuja kuelezea kuhusiana na kadari wao wanapingana na maneno ya Allah hata kama wanasoma Qur'ani yataallamuna ilma kadha wa kadha alitaja Ma'bad al-Juhani mambo mazuri mazuri ambayo wanaofanya na hawa watu katika mambo ya Uislamu lakini Ibn Umar radhiallahu ta'ala hakuangalia yale mambo moja kwa moja akawajeruhi na akajitahadharisha na akawatahadharisha na watu waambie kama mimi niko mbali nao na wao hawapo na dini kwa mimi na wao tusijuane tunafahamiana mimi na wao tusijuane أولئك إشارة إلى الأشخاص الذين دانوا بالقدر أي دانوا بإنكار القدر na hao ni alama ya watu ambao walikuwa wanakurudia kupinga kadari fanusibu ila al watu wakanasibishwa na kikundi cha kadaria moja kwa moja hakuwa kwamba ni waislamu wenzetu hakuwa kwamba na nini la moja kwa moja nusibu ila al kwanza kwamba aqwalu salaf katika firaq ni kama aqwali zetu sasa hivi katika firaq sisi ambao tunahitaji firaq bila kupepesa wala kufanya mudahana wala mujamala na wao pia walikuwa hivyo hivyo na huyu ni sahabi jalil eh, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu قال رحمه الله وقد جاء عن أبي أمامة الباهلي رحمه الله رضي الله عنه أنه تأول قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا تأولها في الخوارج sahabii jali kasoma aya hii akaitafsiri kwamba hii inahusiana na maswali moja kwa moja hakika wale ambao waliofarikiana wakaichanachana dini yao kila mmoja akawa kundi lake kama shia kama makundi akasema haulai khawarij akainasibisha aya hii na makawali vipi leo utakataa eh hii tasmih ambayo tayari imefanya na Abi Umama. Aya hii wala haijawataja makhawarij. Aya hii haikuwataja makhawarij. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia. Hakuna makhawarij. Lakini yeye ameitafsiri aya hii kama makhawarij. Kuonyesha kwamba ah, walioanza tasnif na kuwataja watu wa bid'a katika bid'a zao na kutamsiri aya zilizokuwa zinanasibiana watu wa bid'a na kuwataja kwa majina yao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si jambo jepesi si jambo la, la, la ajabu kwamba aonekane leo mtu anayewataja ma, ma, ma, ma kwenye ibadhi wao kwamba amekosea anataja mashia kwenye ushia wao kwamba amekosea anataja makawari kwenye ukhawariji wao kwamba kukosea na makundi mengine katika makundi ya upotee hili si jambo la ajabu limefanywa na masahaba kama ambao tunavyoona wazi jamaa ذكره ابن ابن كثير رحمه الله تعالى عن أبي أمامة وقال وروي عنه مرفوعا فلا يصح انظر تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه pia vile vile imekuja kutoka kwa Abu Huraira maneno haya pia ameyataja Ibn Kathir katika tafsiri yake ya tatu kurasa mia tatu na sabini na saba anna Abu Huraira tataawala qawlahu ta'ala innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a annaha nazalat fi hadhihi al-umma annaha nazalat fi hadhihi al-umma kwamba aya hii imeshuka katika وقد روي في ذلك حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن وإن كان لا يثبت منها شيء pia zimekuja hadithi katika jambo hilo ambazo ni marfuu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama hazikuthibiti lakini zimetajwa hadithi hii وقد جاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه في تأويل قول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أنها في الخوارج أنها في الخوارج أخرج الطبراني في الكبير عن أبي غالب قال كنت أمشي مع أبي أمامة وهو على حمار له حتى انتهينا إلى درج دمشق درج دمشق يعني zile غازي za نجي ودمشق Dimashq inaitwa درج الأمل في المهاجرين يعني muhajirin حي au kuna mji unaitwa Hayyul Muhajirin. Mji huo ukiwa unaingia utaingia kupanda zile ngazi. Zimefanywa kama ni ni, ni kivutio sasa hivi watu wanakwenda kuziangalia sasa zikiwepo tangu mfundisho anaacha masahaba. Sawazi? Panaeleza kuntu amshi ma abi umama tawahuwa ala himari lahu hatta ntahaina ila daraji fatufia kwenye eh, zile ngazi za dimashi Fa idha ru'usun mansuba akaona vichwa vimezagaa faqala ma hadhihi ruus akauliza vichwa hivi ni vya nini faqala ruusul khawarij hivi ni vichwa vya khawarij vimepigwa huko kwenye vita fitna haya eh, khawarij jia biha min alirak vimetoka Iraq vimeletwa hapa faqala kilabu nar shiftu Abu Umama moja kwa moja akawa akawakanya kilabu na kwamba hawa ni majibu ya motoni. Na wasema walamaa kwamba kilabu nar yani sayumsakuna wujuhahum wa ruusahum, watabadilishwa nyuso zao siku ya Kiyama na vichwa vyao vitakuwa kama vichwa vya vya mbwa, kwa sababu ya kuwa na hii bida ya kikhawari. كلاب النار السماء وما ينهاها ملكات شر قتلى قتلت تحت تحت السماء هاواني اليوم والشار كبسة اليواء والشين يمدين ثلاثا يقولها السماء من ملكات خير قتلى من قتله هؤلاء وتكاو وتكاو هو أو وتكاو هو ها watakaoona watu hawa au watakaooa watu hawa watakuwa ni watu wema fayakuluha thalatha tuba liman qatalahum wa qataluhu yani wale ambao watakaouawa na watu hawa watakuwa ni, ni watu wema na wale ambao watakaouaua hawa watakuwa ni watu wema tuba liman qatalahum wa qataluhu habari na bishara nzuri ni kwa wale ambao watakaouaua na ku na kuuawa na watu hawa ثلاثا يقولها ثم بكى kisha Abu Mama akalia فقلت ما يبكيك يا أبا أمامة ها لغالب akasema nini kinashughuliza eh, Abu Umama dhahiri eh qala rahmatan bihi nalia kwa hurumia nalia rahmatan lahu kwa kuwahurumia innahum kanu min ahli alislam hakika hawa walikuwa katika waislamu fakharaju min islam na hii ni moja ya adila zinazo sadili wanawachuoni wanaosema kama khawarij kharaju min alislam moja kwa moja kama hawa walikuwa ni waislamu wakatoka ni uislamu thumma qaraa huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab حتى فرق من الآيات ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات في كما قال ابا والفرقيانا وتفوتيانا بعد تجينا وبينيف طب اين انا كله والذي انزل عليكم الكتاب منه ايات محكمات في واضحات هن ام الكتاب حتى بلغ ففي رحمة الله هم فيها خالدون فقلت يا أبا أمامة هؤلاء سمعي بآيات من شوق قال نعم سمعي قلت شيئا تقوله برايك ام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم akasema ikiwa ni hivyo hichi unachokisema wewe ni, ni kitu ambacho unakisema kwa rai yako au nikisikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam qala inni idhan jariun talatan bali mimi nina ujasiri mara tatu sawa akasema haya inni idhan najari hakika mimi nina ujasiri wa kusema hivi akasamitu ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam nimemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam la mara wala snatain si mara moja akisema haya wala si mara mbili akisema haya hata adda saba mpaka akahesabu mara saba ثم وضع اصبعه اصبعه على اذنيه شكا kidole chake kwenye masikio yake wazi faqala wa illa fasummata na kama si hiyo basi nitakuwa ni kizii kadhalika ha البيهقي في الكبرى وأخرج نحوه الترمذي وصححه الألباني في المشكات حديث حسن صحيح المهم kwamba tunaona maneno magumu na mazito eh mpaka ambayo yanaelekea katika takfiri wazi yanayosemwa na masahaba katika kuhusiana na watu wa bid'a na kuwasani kwa majina yao na sifa bila kwenda kulia na kushoto sasa kwamba jambo hili si jambo la kuzua kama kama leo mtu katika mimbari akawasema watu fulani watu wakatoka katika msikiti msikiti wamechukia wamefura mzimba kwamba msikiti ule wanasema semana hii ndio manhaji yetu na hatumsemi mtu kwa dhulma msema mtu kwa haki na ndivyo ambavyo tulivyokuta kwa masahaba kadhalika tabiuna tabiin ambao wao wamechukua kutoka kwa mtume wetu Muhammad ameelewa katika Qur'an tukufu hii ambayo tunayo bali tunasema haya anasema hadha nazala ala fulan hadha nazala ala fulan wa hadha nazala ala fulan bali huyu mwanafunzi Abi Umama anamuuliza sawa hapo nakubali lakini katika fikra yako umeatoa kwa mtume samia sikiliza kwa mtume saa zaidi ya mara moja si mara moja si mara mbili bali akaisema mara saba bali akitamba radhaba kama jambo hili ni jambo ambalo lisilokuwa na shaka wazi قال رحمه الله أنا سمع شيخنا عبد السلام بن برجس ابن نافع العدل الكريم أو آل عدل الكريم وفوق هذا na zaidi ya haya tulikwishaeleza anna salafa radiyallahu anhum yansibuna man talabbasa bihadhihi bid'ati wa nahwiha ilaiha sawa zaidi ya hiyo hizi ilikuwa ni makhawariji tu wanatajwa kama bila umuru eh kwa ujumla wao zaidi ya hiyo bali matalabu walikuwa wanasibisha kwa mtu pia kwa mtu kwamba huyu amejinasibisha na bid'a fulani basi anasema fulani anafuata bid'a ya fulani naye ni katika watu fulani sibuna man talabbasa hadhihi bid'a wa nahiha ilayha kwa yule mtu mwenyewe sasa Nafi ibn al bin ibn al-Azraqi ahad ruusi al-khawarij kama huwa maalum mtu mmoja anaitwa Nafi ibn al-Azraq ambaye ni mmoja katika vichwa na viongozi wa kikhawarij katika miaka yake kama inavyofahamika nasabahu salaf ila hadhihi bid'a salafuna salih walinasibisha kwenye bid'a hii bal qad kana ismuhu fi zamanin min al-azmani indahum alaman ala al-khawarij bali jina la huyu bwana Nathan ibn al-Azraq katika zama miongoni mwa zama zake huko jina lake lilikuwa kama alama za za mahawali fakad kana taifa min al tu tud'a bil atharika kwa sababu ya nafi min atharika ta eh. ilikuwa kuna kundi linaitwa atharika yani hawa mahawali ambao waliofanya hulu huyu bwana hata kila alichokuwa anaki anakianzisha وكيت أذاري نما كنت من خوارجنا ما جينا كفوت تفوتي أما السيد بن أبي حجاجرة قال يا مبارك فين غلو فيا بن علي الحجوري من قال يا لي أبايا اليوم علي ينزيش واضح وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فذلك مصدر إمام أحمد بن سبيتي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لعن الله الأزارق رب الزوغة زمزار زمزاكي سا أكوالاني أسر الله أولاني أزارق المخوارجي أمباو وليكو سنفواتك مجواو ناسيا ابن الأزرق لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله أنهم كلاب الله أكسدل أكسدل أكسدل أكسدل بسبب امتولة في حديثية كما أولي مبوى متول هوانا زيد يكلاني فقال الراوي عنه قلت له الأزارقة وحده أم الخوارج كلها؟ hii laana ni kwa adhalika peke yao au makhawariji wote kwa sababu adhalika ni sinfu tu ndio asnafu nyingi za makhawarij qala bali al-khawarij kulluha bali laana hii inakwenda kwa makhawarij wote kutoa namna gani salafu na salih walivyokuwa na wakali sana katika masala mazima ya kuwata ya kuwapana kuwasanifu kwa yale majina yao na sifa zao ahlul bid'ah wa واضح نعم أخرجه أحمد وذكره الهيثمي في المجمع قال رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد ثقات وحسنه الألباني في جلال الجنة نعم قال والأزارقة قد قتلوا في زمن عبد الله بن سبيل طب حكيها السلف الصالح كوبيا بيت اهل البدع من شريفا شريعه اذاري قالوا وقت زمان وقت زمان ذا خلافه يا عبد الله بن زبير رضي الله تبارك عنه رؤوس الخوارج امراء امراءهم الذين قتلهم علي بن ابي طالب معروفون عند السلف يوم جمع الخوارج wale maamiri wao ambao علي بن ابي طالب ليوافيك ابيك هذا نفهمك عند السلف ينسبون بأعيانهم إلى هذه البدعة وأنا أصبحت مع جناياهم ها كن هي بدعة كعبد الله بن وهب معروف من رؤساء الخوارج ومراءه وحرقوس بن زهير وشريح بن أبي أوفى وعبد الله بن سخبرة السلمي وغيره هاوتني جمهور جمع خواري نعم نسيش أنا خواري ومثل هؤلاء أيضا السلسلة المشينة فيها mfano hama khawarij kuna silsila mtiririko mbaya na mchafu ambao ni wa viongozi wa jahania na makundi mengine katika makundi ya bila kama vile Jahm ibn Safwan jadi ibn Dirham ha an Aban ibn Sam'an an Talut ibn al aqam al-Yahudi ni sisi tunashina walikuja kuleta تعطيل ها هذه الصفة ذا الله سبحانه وتعالى مجنى جمع صفان معروف إن كيوم غزوة فرقة الجهنية والغاضي نسبيش الجهمية تسبب هي الدين له بانا جهنم ابن ابن صفوان قال فقد عرف أهل السنة خبث هذه السلسلة السنة والمهام وشافوا وسلسلهين في الرقوه وحذروا عنها حذروا منها هذه يعني سلسلة جهب هنا توقع ما يهودي هاقوى خبيثة وإسلام وانا علماء هاقوى نشتر خبيثة قد توقفير وجهبية كفروا علماء السنة كفروا جهبية كما للنسبة من فرقة اللي بوينا جنسبية جنسبية كفروا Kwa sababu bin tamwan huyu alinyonya itikadi hii kwa Al-Ja'd Dirham. Na Al-Ja'd Dirham naye kanyonya kutoka kwa Aban bin Safa ibn Sanaan kutoka kwa Talut bin Asam al-Yahudi. Nini kilichonyonywa hapo? Ni Uyahudi ndio katika katika Uislamu. Mashaka. akawa mambo yote yaliyokuja wazi katika Qur'an na Sunna katika matakadad za al-sunna wal jamaa mtu wa mwanzo kuyakataa ni kwa rijaa ibn ibn Safwan ambaye alikuwa anadai Uislamu lakini hakuwa Muislamu mambo yake hakuwa ya Kiislamu ulama al-sunna wal jamaa rahimahumullah عرف خبز هذه السلسلة وحذر منها walifahamu uchafu wa silsila hii wakawa wametahadharisha natolea mfano hapa mwanga kundi cha tia neno tenda neno shika neno hii ni silsila ambayo utaitafuta utakuta imetoka sehemu fulani inakuja mpaka inaishia wapi hapa mwanga kisha inaanza kuchukua watu kuna baadhi ya watu ambao watakuwa wanadai Uislamu watachukua hizi watainyonya kisha wataanza kufananisha baadhi ya mambo yao na baadhi ya mambo ya Uislamu na kutoa yale yaliyokuwa Uislamu na kuingiza yale ambayo yasiyokuwa Uislamu sahihi. Nini wajibu kwa sisi? Baada ya kuwafahamu hata lazima na tuwabainishe na tuwape tuwasamie kwamba kundi hili ni kundi na watu wote watahadhari na kundi hili. Wanasabu kula man urifa bihadhihi lmila wakanasibisha kila aliyefahamia kwa mila hii ila mushiiha wa mushiha wakamnasibisha kwa yule ambaye alikuwa ameieneza na kuifunua ambaye ni nani aljaham bin safwan faqalu jahamiyun ndio maana ya kupatikana hili kundi faqalu jahamiyun au jahamu sababu anasibisha na manhaji ya jahm bin safwan na anaieneza manhaji ya jahm bin safwan kwa yule bwana mlimtaja hapa kama na yeye katika kundi hilo tunasema naye ni katika kundi la shika neno تلاميذ خلاص watu watembee barabarani sasa fulani mshikaneni tenda tena fulani mshikaneni tenda neno kundi gani kundi fulani ambayo ni kundi kafiri si kundi la Kiislamu وهو منه نعم قال وهكذا الحال في معبد الجهني وغيلان الدمشقي القائلين بالقدر ولا في شغالين ولا قدريون sababu wale waliokuja na hii aqida ya qadaria ya kukataa qadari Muhammad al-Juhani wa ghairan al-Dimashq كذلك وفي وائل وفي واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أهل الاعتزال wanasibisha watu na hawa watu kwa sababu wao ndio waleta itikadi ya nini ya Mu'tazila فكل هؤلاء وغيرهم كثير wote hawa na wengineo wengi sanafahum salafu radiyallahu anhu masalafu wamewapa majina hadi Allah juu juu yao sanafahum salafu radiyallahu anhu wa dhakaru asma'ahum mansubatan ila bid'ihim duna nakirin bainahum na wakataja majina yao yakinasibishwa kwenye zile bid'a zao bila bila kipingamizi bila kipingamizi baina yao hakuna ambaye aliyekuja akakataa kwamba hawa watu wanasilishi na bidaa hiyo na msisemewe tu nisbati ila kadha kwa sababu ni makundi ambayo sasa hivi hayapo mnaona wepesi ah yani makundi yaliyokuwepo ambayo inawezekana wewe tayari ushamini kwenye kundi hilo likisemwa uone kwamba ndio ule ule mtiririko wa tasnifu na tahadhiri yale makundi na mfano wake Ingawa hata leo wewe utapinda watu wa kukunasihi kubali na ujue ndio ule mtiririko wa tasnifu na tahadhiri na nasiha وهكذا قال واذا اخذت جانبا اخر من هذا الباب ukichukua mlango mwingine katika upande mwingine katika huu mlango wajadta kutub aljarh wa ta'dil mali'atan binisbati man duna ulaika ilaihim maadamu mushrikina ma'hum fi nihlatihim wa wajhatihim utakuta vitabu vya jarh na ta'dil maliatan bi nisbati man duna ulaika ilayhi sawa utakuta utakuta vitabu hivyo vimejaa nisba ya wale wasiokuwa hao duna ulaika ilayhi yani unanasibishwa baadhi ya watu ambao wasiokuwa na ilmu ya jarh tadil taadil au wasiokuwa na zile sifa za kuadilisha mathalan wananasibisha na mambo haya maadamu mushtarikina mahu fi mihlatihim wa wale ambao wanashirikiana pamoja na wao katika mihlatihim katika ule mwelekeo wao na ule mrengo wao au katika ule mrengo wao na mwelekeo wao tusikize Allez. naam Hatta idha khafta janiban akhar min hadha al-bab, pia mlango wa tasmihu huo kichukua upande wake mwingine mlango huo wazi wajadta kutuba jarh wa ta'dil malia utakuta utapata vitabu vya jarh na ta'dil yaani vitabu vinavyowajeruhi watu na vinavyowasifia watu sawa wajeruhi watu maana ya kuwapa sifa za baa sawa hizi sifa ambazo zinawafanya hadithi zao zisipokelewe eh sifa tu tajiri ni zile sifa ambazo zinawafanya hadithi zao zisipokelewe sifa za uadilifu na ukweli uaminifu na uzuri wa dini yao uthibiti katika katika katika dini yao na mfano wake na vitabu ambavyo vipo hasa katika mambo haya eh, kutubu jafu taadil wazi ukiangalia katika vitabu hivi utapata malia tu zimejaa binisbati manduna ulaika ilayhi madamu sharikina mahu fi nihlatihim ujlatihim utakuta ndani yake vinawanasibisha man duna ulaika wale wasiokuwa wale tuliowataja katika ahlul bid'a wa dhalal ilaihim kwa wale ahlul bid'a wa dhalal hivi vitabu vya ajabu na taadili mathala zinawataja baadhi ya imma kibar min ahli alhadith ha siqati ambao wanategemewa katika masala ya ya ya, ya, ya tashihi hadith kadha hali wengine ni maruati kabisa eh na maruati zao tabara lakini vitabu vya jarh na taadili vimewajeruhi katika hiyo jana yani mtu alikuwa ni imam katika sabtu eh faqih ali jali lakini katika upande wa masala ya qawari sakata si hadha jani akawa anawasifia makhawari mathalan katika upande wa masala labda ya kumsifia ali fasakata akawa anamsema Ali vibaya akawa anawasifia marafidha mashia ama ila dhalik baadhi ya aima wamedondoka katika mlango huu pamoja na kwamba katika kujeruhiwa hao maaima baadhi yao wamejeruhiwa dhulman wa udwana kama alivyonasibishwa alimamu imam an-Nasa'i rahimahullah ta'ala katika urafidha wazi ambapo muhakikuna wakaja wakawa wamenifanyia tahqiqi jambo hili na kukuta kwamba sivyo sivyo ilivyo na mfano wa aima wengi katika haya lakini baadhi wakawa yamenasibishwa yale ambayo yaliyokuwa ni ya kweli na kwa sababu ya kuthibiti yale yanasibishwa kwao ikawa hii ni nini ni jasho kwa wao kwa ikawa katika upokeaji wa riwaya zao unaangalia je huyo anasibisha jambo fulani ili uweze kujua kwamba kile ambacho kilipokea kabla bado haja hajawa na tabia ile na mtakadi ule kitapokelewa kitakuwa sahihi na kile ambacho amepokea baadaye baada ya kuwa tayari amekwisha dondoka katika katika upande huu hicho kito chukua naelewa eh anasema wajata kutuba jarh wa ta'dil mali'atan binisbati nisbati manduna ulaika ilaihim kwa nasibisha wale ambao waliokuwa daraja yao iko chini au hawao kabisa na wale tuliwataja katika Mu'tazila eh, katika jahamia wazi katika Khawarij wananasibishwa na hao makhawarij jahamia na Mu'tazila kwa sababu gani maadamu mushtarikina maahum fi ilati muda ambapo wao watakuwa wanashirikiana nao katika nini katika ule mlengo wao nihla eh, ni kama dini mwelekeo wao wana nasikia katika madhehebu yao moja katika mambo ambayo wanayoitakidi makawari na yeye anaitakidi hivyo sawa ni kwa sababu ya kuchanganyika na wale anazosema alimamu jawzaja alimamu jawzajani rahimahullah taala amenasibishwa na masala ya nasibia katika watu waliokuwa wakimsema vibaya Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala an lakini wanawachuoni wanasema kwa sababu alikuwa anakaa adimaski dimashq Suria huko ni wengi katika watu walikuwa ah, ah, ni ni atbaa Muawiya bin Abi ile fitna iliyotokea tangu kipindi hicho tangu huko nyuma na waliokuja walikuja wakaathirika na baadhi yao bila wakaathirika na, fitna hii. Washa kwamba fitna inamwathiri hata ile ambaye aliyekuwa hakusudii kuingia katika fitna hii. Anataka kueleza hapa kama sani rahimahullah ta'ala ما داموا مشتبكين معهم في مهنتهم وجهتهم لو لم انتظموا وملكوا وبصرف النظر عن ثبوت ذلك في حق من نسب إليه هذا الأمر na kuacha kuangalia eh jambo la kudhibiti yani kwamba anaweza kama amenasibiwa na hilo lakini kwa jambo hilo halikudhibiti au adami thubut yani imethibiti au alikawa halikudhibiti asema al-maqsad makusudio bila kuangalia kusudio kusudio makusudio ana ala sunna faalu dhalik shekh anasema mimi kuleta maneno haya hapa ni kwa sababu kwamba ahli sunna walifanya hivyo sabuda al-imam ibn ibana anasema moja katika aima kibara ambayo ni moja katika ulama wa hadithi kuhusiana na moja katika makosa aliyoyafanya kama huyu aliingia katika jambo fulani sasa ikiwa kama wao walisema nao kwa sisi tuna nini sisi tusiwekane wazi katika yale ambayo yanatakiwa tuwekane wazi kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kunusuru sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam sisi tunafahamiana kwamba pamoja na kwamba inawezekana aliyosemwa yalithibiti kwa mtu hawa halikuthibiti yeye makusudi yake akitaja haya anakusudia kwamba alisunna walifanya walisemana fain in thabata faqad hasala al-maqsud kile kilichosemwa kikiwa kimethibiti basi makusudio ndio patikana wa illa yathbut na kama hakithibiti faman nusiba ilayhi dhalika fahuwa minhu bala yule ambaye linasibishwa na jambo fulani katika mambo mabaya ambayo si yake basi yeye yuko mbali na na hayo anabaki kuwa mtakatifu katika hilo aqulu hadha lianna ba'dha man nusibu ila dhalika al-amr nasema hivi kwa sababu baadhi walinasibisha na jambo hilo au na mambo hayo la yakutu anhum nisbatuhum ila tilka al-bid'ah inawezekana yathibiti kule kunisababisha kwa na bid'ah hizo ikawa imethibitishwa imenasibishwa lakini yale yale ambayo yanasibishwa kwake hayakuthibiti kama nilivyotoa mfano wa al-Imam An-Nasa'i sahibu sunan rahimahullah ta'ala وهذا كما قيل في الجوزجان أو الجوزجان أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني الجوزقاني رحمه الله الجوزجان الجوزجاني والجوزقاني رحمه الله وقد قال عنه ابن حبان ها كان حريزي المذهب كان حريزي المذهب هو يقول لكم yake ni harizi أنه يرى رأي حريز بن عثمان الذي رمي أما ambapo هو يقول pamoja na imama yake ni imam ahlul hadith sawa imam الحديث عالم كبير في زمانه من علماء دمشق الإمام ابن حباني أنا مصنف الجروحي عشان هو alikuwa anaona rai ya Haritha ibn Uthman anaonyesha tofautiana katika katika hili alimamu Samani rahimahullah eh cin hina bali ya kawa kan hai aka yi kajin har ka nuka cin yani hii zeni sina nukta akaitoa hapa kaweka hapa akasema kana jaririyan madhhab ابن جرير الطبري لا شك ان مذهب ابن جرير الطبري في عقيدته ومذهب اهل السنه والجماعه lakini eh, alimamu Dhahabi rahimahullah taala alimamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wote wanaafikiana maneno ya alimamu Ibn kwamba alimamu Juzajani rahimahullah taala ma imami ma ma imamiyatihi alikuwa anaona raihi hii na baadhi ya wanachuoni wanasema kutokana maeneo aliyokuwa akiishi eh kule Dimashq hali ilikuwa imechafuka, akawa yeye anaona kwamba Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu katika yale ambayo alikuwa akiyafanya alikuwa anafanya al-adawa kama النصب هو مناسبة آل البيت الأداء والأداء نقول لك ونصبشيا آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النداء وماذا والأداء سمعنا na kazi tutamalizia shekha anasema imethibiti au hajathibiti lakini ametaja kwa sababu anataka kuonyesha kwa aima ahsuna jamaa walikuwa wanafanya hivyo si jambo geni kwamba leo akisema mtu aonekane ndio amezusha a a lilifanya na aima naam وقال ابن عيينه سفيان في إسماعيل ابن سمي سفيان بن عيينة من مصنف إسماعيل بن سمي الحنفي إسماعيل ابن سمين الحنفي أبو محمد النخعي الكوفي رحمه الله anasema كان بيهسيا واضح كان أي كان إسماعيل بن عيينة بيهسيا يعني كان إسماعيل ابن سمين بيهسيا فلم أذهب إليه ولم أقربه sijawahi kumwendea kumtembelea wala sije kumkaribia na firqatul bayhatia taifatu min alkhawarij ni kundi katika makundi ya makhawarij yunsabuna ila abi bayhat wanasilisha na huyu bwana kama vile wale nake ibn azraq wakaitwa azarika na hawa wameitwa bayhatia kwa nisbatu ila hadha rajul abi bayhat وهو رأس فرقة من من طوائف الخوارج من السفرية يعني ni, ni, ni raisi au ni, ni kiongozi wa hii firqa katika makundi ya khawarij na sufaria na firqa sufaria hiya firqatu min al-khawarij ni kikundi cha kikhawarij ambacho kilidhihiri miaka hiyo katika miji ya Morocco dhaharat fi al-maghrib al-aqsa na nchi hiyo maeneo hayo wazi na kiongozi aliyekuwa akiongoza kundi hilo kipindi hicho alikuwa anaitwa Maisaratu al-Mutghari na akasimamisha dola wakati huo katika miaka ya mia na arobaini hijiria katika mji unaitwa سجل ماسا كم دي ما سجل ماسا تدعى دولة بني مقرار أما وقتها هو يتوى الشراء أي الشراتي أما باعوا أنفسهم في طاعة الله سبحانه وتعالى لأن لهم الجنة ambao waliuza nafsi zao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala ili waingie peponi warafadhu tahkima arrijal fi hukmi Allah subhanahu wa ta'ala ambao hawa asili yake ndio wale waliotoka katika kikundi cha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baada ya Ali ibn Abi Talib kukubali sulhu baina yake na Muawiya na akawa amemtoa Abi Musa al-Ash'ari na Muawiya akamtoa am, eh, Amr bin al-As kwa ajili ya kukaa na kujadili namna gani ya ku oh akasema la hatuwezi kukubali kuhukumiwa na watu in hukumu illa lillah hakuna hukumu isipokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakajikata wakaenda katika eneo lao na wakawa na kiongozi wao huko هذه من الرسالة التي فيها واضح يا جماعة فهو موافق لهم في وجوب الخروج على أئمة الجوز هي نوافق لك جملاو لك توكا واجب وكتوفا من غزي وعوم وكل من لا يعتقد ما يعتقدهم عندهم كافر لكن لا تتكيدي في قد ياو فهو كافر لكن خالفهم بأنه يقول إن صاحب الكبيرة لا يكفر إلا إذا رفع إلى الإمام فأقيم عليه الحد فإنه حينئذ يحكم بكفره amekarifiana nao akasema sahibu mkabira hakukuru mpaka atakapoleta kwa kiongozi akisimamishiwa hadi tu basi anahukumiwa kwa ukafiri kwa ukafiri wazi angalia maneno haya katika mizano ya itidal dhahabi lazima tismaili bismillah فالإمام جاني يعني ويأينا أمن صنفهم يا قسمة كان بيهتيا كان بيهتيا يبقى نواجه قسمة أدلة فشكما سلفنا الثالث ويقوى منتوى كبير لك الشمنها حتى كما يقوى سياكي من الإسلام عن يعني الجادة ها فسا يصنف ويحذر منه فقال فيه ابن القطان كان صفريا ويويو إسماعيل ابن القطان ها akasema kwamba huyu alikuwa safaria wakanasibisha na kundi hili nisbatan ila ahadi ruusi alkhawarij yusab ila ilayhi ta'ifatu minhum wa as-safariyatu ta'ifatu min al-khawarij atba'u ziyad bin asfar wazi hili ni kundi la makhawarij wafuasi wa bwana mmoja aitwa ziyad bin asfar wakawa wamenasibisha na jina hilo Sakaria Azarika واضح بيهسية واضح فهكذا يقول ابن معين رحمه الله في سيف سليمان الإمام ابن معين anasema kwa bwana mmoja anaitwa Said ibn Sulaiman al-Makki annahu qadariyun min nufat al-qadar na Saifu ibn Suleiman ni katika rijal ambao akaja lahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn واضح يعني أرنا إلى أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أحد الثقات كان من موالي بني مخزوم سمع مجاهدا وعمر بن دينار وقال وقيس بن سعد وعنه سمع يحيى يحيى القطان وابو عاصم وابن نمير هو في نفسه ثقة لكنه رماه يحيى بمعين بالقدر ها وجد كما ثقة na أئمة كبار مجاهد بن جبل عمرو بن دينار وعطاء وقيس بن سعد يحيى القطان na wengineo ها lakini amesifika kwa nini wakalalia kwa hiyo imama yako cha wako elimu yako ukikosea na kupinda katika masala fulani haiwazii watu kusanifu na ukujeruhi katika kila ambacho chokosea sababu hii dini inahifadhiwa kwa kupitia njia hizo wahaluma jala tajidu min hadha alkalam shay'an kathira fi kutubi salaf rahimahullah maana haya sehemu kubwa utapata katika vitabu vya salafuna salih rahimahumullah ta'ala نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على خير